うん。 punya cerita dengan judul Misteri Boneka. Iman Hoyin Mu'arif dari Dukuh Kidul, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Bersama Ting Cima. sebut bayi jenengku Parano. Aku salah si jeneng karyawan kantor. Aku mulai dino-dino iki manggoni omah anyar sak jok mergawin ning kantor. Aku ning omah wong luru tok yaiku aku karo Mbok Sumi, pembantuku. Sak bendino aku mergawin ning kantor, akhirnya aku oleh gaji lumayan agak. sudah nenek wong ngetuk-ngetuk lawang pintel. Wayah lawang tak buka kok roh-roh enek kotak kerdus ningar lawang. Aku luas kekiwa tengen kok gak enek si wong. Kurang sopan temen wong sing ngirim. Kenapa langsung kok ditinggal? Nek kuwi tak masalahmu, kredus njur langsung tak perlu ngomah. Naliko kredus tak buka isini boneka api. Lambini so dinangap mingkem no kaya tumrapi menungso. Meripati so dilirik no kiwa tengelan mendumur ngemisor. Jeruning batin ku pancen boneka api api tenan. Tapi ono siji sing aku gak ngerti. Sopo sing ngirim boneka kiyo? Masa salah kirim? Ning jero kerduse kok ya gak enek alamate pengirime. Aneh. Esuk e aku budal mergawe terus mulih jam 5 sore. Bangine aku mandengi boneka kuwi. Tak pikir-pikir boneka iki gawean jaman biyen. Nek diwasi terus saya suwe saya serem. Mripate mlorok lambene guyu. Neng aku gojek kepikiran sapa sing ngirim boneka iki. wayah aku arep turu boneka ku turu aku menawa bayangku iki sing ngirim boneka iki Udan raman depan Wayah kuwi aku ngipi. Aku koyo-koyo arep dicokot karo bonekaku. Aku matane abang branang. kaya koyo lambiku dicangap. Muh, apa sing dikarepke? Aku langsung tangi gregal mencolok dhuwur bayang. Saya suwi-suwi wedi karo boneka kuwi. Ning tak delok boneka kuwi kok apik-apik wae. Aku banjur mikir. Sak tenane boneka apa iki? Nek opo kok dikirim rene yo yo. esok ya aku mangkat medali numpak pol pribadi saya ngantor awak rasanya panas yang dipakon karo bosku menyebabkan alakmu no raimu kok pucat rasanya aku di noji kurang penak bos dek penyakit aku gak bisa turu ya wis deh awakmu gak penak saiki mulia wae no medali ku rasa dipeksa-peksa ya Aku dikon murid bosku jam 10 esok. sampai omah dene kaku tak takokno wong-wong sampai kabeh 5 km. Gak emek wong siji-siji sing roh iki dene kan sapa. Saya suwe aku saya emosi. Aku lereni omah cilik mencil ing sanding jati-jati nang. Omah e kuno gedheke gelam. Aku mau omah ning jerung dadak enek wong tuwa wadon. Rambut putih aku kaget tapi piye-piye punika iki jul tak takokno Mbah jenengan weruh iki bonekane sinten Mbah Iki boneka zaman pian le sing duwe boneka iki wis mati petang tahun kepungkur jenenge Maria Nek biyen Maria wonge pancen ayu wonge ya apian Wayah Maria barabi Maria sok Dek niki gak duwe anak. Sikira yo setahun setengah sabari rapi. Saking du pengen duwene anak le, saya suwe Maria saya bento. Akhirnya sak bendino Maria gendongi boneka kui. Kaya-kaya kuwi anake. Sak jok bento Maria ditinggal bojone. Tonggo-tonggone Maria akhirnya keganggu sak bendino Maria bengok-bengok pinggir jalan karo gendong boneka kuwi. Nah, bengi kuwi jam 12 Maryam aku dhewe turut dalan, akhire salah siji tanggane bertindak. Wong lanang tega mateni Maria dhewe amirate ditugel. Gasate ya dipendem dhewean. Terus bonekane dikiritno kali. Ha wong lanang sing mateni didarani to dituduh kuwi kok gak bukti. kue kudu nyubur boneka iki ning kuburane Maria panggonane kados saka dalan iki kidul le Oh inggih Mbah matur suwun Tani se tak pesen iki Eh kue diketoi Maria aja sampe kue bengok ya pokone situ kelilatmu Sabjo diceritani Mbah Sapi aku saya wedi pikiranku bolak-balik bapak pendem kuburan bengi-bengi dewean yang jelas rawani tapi awan-awan jelas disenani wong ini aku kok seni anjur ngomong aku lain kedengan ini masalah kok pak aku manis sepun tahun perempuan Maria kok saya aku cek kuno kunci kami koyong ini anak jenengan sih anak-anak kayaknya alasan dia mesti Maria pengen manggung di rumah itu Aku saja wewe. Gak enak pilihan akhir, menikah tak kira kali baik mumpung kali ini banjir.